و علیکم السلام و رحمت الله و و سلامت سر سربلند باشه برادرم بله برادرم حیوان هایی که در بحر زندگی میکرد یعنی مخلوقاتی که در داخل هستند همشون حلال میباشه برادرم خوردنشون جایز و درست است دلیل سوره مایده آیت 96 است الله سبحانه و تعالی میگه که احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیارتی алло субҳанаҳу таоло мегӯяд ки ҳалол гардонида шуд барои шумо сайд кардани ҳайвоноте ки дар баҳр ҳастанд ва таомуҳу матоан лакум валисайёрати ва таоми ҳар он чи хӯрокворие ки дар баҳр ҳаст барои шумо ҳаст моли шумо ҳаст ва шумо истифодааш баред мегӯяд алло субҳану таоло пас аз ин оят олимо далил мегиранд ки ҳар чизе ки дар баҳр дар дохили об зиндагӣ мекунад ҳалол аст магар чанд чизе муайянеро истисно мекунанд ҷидо мекунанд бародарам ва он э, тимсоҳ аст крокодилш мегӯянд чизиш мегӯянд ки хӯрданаш ҷоиз нест бародарам дуюм қурбақа ҳаст хӯрданаш ҷоиз нест бародарам ва мори обӣ ҳаст хӯрданаш ҷоиз нест сеюм ва чаҳорум саги обӣ меган қурбақаи обӣ меган ва инҳоро хӯрданшон баъди забҳ карданшон ҷоиз аст аммо беҳтару хубтар аст ки нахӯремша беҳтару хубтар аст аммо касеам агар хурд пеши раҳш гирифта намешавад чаҳорум инҳо панҷум ҳар он чизе ки зарар дорад масалан бихри зарар мекунад аз чизҳои баҳр хӯрданаш ҷоиз нест бародарам пас ин ҳаст қавли олимо дар бораи чизе ки дар об зиндагӣ мекунад бародарам ва саоли дуюматон дар бораи баъзе ҳадисҳое ки ба имом абу ҳанифа раҳималлоҳ таоло нарасидааст бале мо дар ин бора дарс дорем бародарам китоби рафъу лмалам дар интернетҳо ҳаста бародарам гӯш кунед мо бо тафсил дар ин бора суҳбат кардаги ҳастем бародар дар бораи оне ки ҳадисҳо чӣ хел ба имом абу ҳанифа нарасид ё чаро баъзе олимҳо бар зидди ҳадиси саҳиҳ баромаданд ва ҳаминро дар ҳамин бобҳо шайхулислом ибни таймия раҳимаҳуллоҳу таоло китобе навиштагиаст бо номи рафъ лмалом ан аимати лаълом ҳамон китобро мо тарҷима кардаги ҳастем тақрибан нимашро ва гӯш кунед фоидаҳои бисьёреро ба даст хоҳед овард بارک الله فیکم برادرم سلامت هم باشید